Njemu uzvišenom zahvaljujemo i njega slavimo. Njemu robujemo i njemu ibadet činimo. Njemu uzvišenom zahvaljujemo na svim blagodatima, a posebno na blagodati upute i na blagodati dina, na blagodati Kur'ana, na blagodati sunnata Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, na blagodati da nas je odabrao, da nam omili Allahovu vjeru, da nam omili šerijat, da nam omili iman, da nam omili dobra djela, da nam omili ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, da nam omili namaz, da nam omili zekar, da volimo hač, da volimo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da volimo njegov sunnet, njemu uzvišenom, posebna hvala, i posebna zahvala njemu slava na ovoj uzvišenoj blagodati. A zatim salavat i selam na njega Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i neka je selam svim njegovim sahabima, pomagačima, svim članovima njegove čiste i časne porodice i potomcima i svim generacijama muslimana koji budu slijedili pravi put do sudnjeg dana. A zatim, draga braćo, snaga jednog čovjeka odgleda se u snazi njegovog znanja i u snazi njegovih dijela. Vrijednost jednog čovjeka ogleda se u vrijednosti njegovog znanja i u vrijednosti njegovih djela. A jedan čovjek neće imati i posljedosti znanje koje vrijedi i koje se vrijednuje dok ne upozna Allaha subhanahu wa ta'ala. Dok ne upozna njegova imena, kako se Allah zove, dok ne upozna njegova svojstva, neće njegovo znanje ništa vrijediti dok ne upozna svoga gospodara šta vrijedi čovjek koji ne zna za onoga koji ga je stvorio. Šta vrijedi znanje čovjeka koji ne zna za onoga koji njega stvorio i stav ovaj svijet oko njega. Šta vrijedi njegovo znanje? Ništa ne vrijedi vraći. Ovaj koji ne zna Allaha subhanahu wa ta'ala i nije upoznao Allahova imena i ne zna kako se Allah zove i ne zna svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala. Kakav je Allah? On je neznalica. On još gore i još preče neće znati kojim putem i kako se stiže do Allaha subhanahu wa ta'ala zadovoljstva. Kako će stići do toga da ga Allah subhanahu wa ta'ala nagradi. Kako da ga Allah subhanahu wa ta'ala nekazni i sačuva od džehennemske kazne. Kako će to postići? Znači neće znati načina i puta do Allaha subhanahu wa ta'ala onaj ko ne zna Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim neće znati šta ga sve čeka na tom putu. Pa onaj ko ne zna Allaha subhanahu wa ta'ala još je preći da ne zna sebe. Ko ne zna savršenost Allaha i uzvišenost Allaha i sve moće Allaha subhanahu wa ta'ala preći je da ne zna svoje manjkavosti, svoje nedostatke i svoje sramote. Ovo je znanje, braći. Najučeniji čovjek je onaj koji ovo najbolje poznaje. A najveća neznalica je onaj koji ovo ne zna. Koji ne zna Allaha subhanahu wa ta'ala i ne zna kakav je put koji je Allah subhanahu wa ta'ala propisao. Zato Allah subhanahu wa ta'ala ljude koji ne znaju Allaha subhanahu wa ta'ala naziva neznalicama. Pa na početku sure Rum, Allah subhanahu wa ta'ala govori o tome kako su Rimljani poraženi, a kako će posle izvjesnog vremena ipak pobjediti Rimljani Perzijance. Rimljani su poraženi od strane Perzijanaca, ali nakon nekoliko godina opet će Rimljani pobjediti. Ti bida i sini. Lillahi l'emru min qabru wa min ba'du. Allahu pripada sva stvar, sve je u Allahovim rukama i prije i poslije. U Allahovim rukama je i sad, kad su Rimljani poraženi i u Allahovim rukama će biti i ono poslije kad je Allah objavio da će Rimljani ponovo pobjediti. Opet to u Allahovim rukama. Toga dana kad Rimljani pobjede jeo me i zin jefrahon minun, bit će drago vjernici. Bila sri lehi jansuru men ješa, zato što Allah radovat će se Allahom i pomoći kojom Allah pomaži koga on hoće. Vohu al-Azizu rahim, a on je sila i milostiv. Vaad Allah. To je Allahu obećanje. Što Allah obećava? Sad u trenutku kad su Rimljani poraženi, Allah obećava da će pobjediti. La yukhlifu Allahu wa'da. Allah neće prekršiti svoje obećanje. Walakin aktsara an-nasi la ya'lamun, al većina ljudi ne zna. Šta ovde većina ljudi ne zna? Većina ljudi ne zna da Allah neće prekršiti svoje obećanje većina ljudi ne zna Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer mi među ljudima kažemo, kad neko kaže, izaće te, a ovaj drugi kaže, neće, ne znaš ti njega. Je tako? Neće, ne znaš ti njega. Pa onaj ko zna Allaha subhanahu wa ta'ala, zna da Allah subhanahu wa ta'ala obećanje neće prekršiti. Ali mošnici koji su sa Ebu Bekrom raspravljali kako će Rinari pobijediti kad su sad poraženi, i nisu u to vjerovali, oni ne znaju Allaha, oraj ti nekvara nasira jaremu, ali većina ljudi ne znaju. Ovdje Allah subhanahu wa ta'ala ove ljude koji ne znaju Allaha naziva kako? Ne znali samo. Ali oni nešto znaju, ja'lamuna zahiran min al-hayati dunya. Oni znaju pojavne vidljive stvari na dunjalu. Oni to znaju. وهم عن الآخرة هم غافلون ali su oni naspram ahireta u nemaru. Pa oni koji ne znaju Allaha su, ne znamo se, makar sve ovo na dunjalku ostalo znamo. Ne znamo se. Vidite kako su analitičari, vojni i politički analitičari Kurejiša na osnovu postojeće političke situacije zaključili da nikako igrani ne mogu pobjediti ni nakon nekoliko godina. A Allah subhanahu wa ta'ala i naziva neznalicama i Allah subhanahu wa ta'ala svrdi da će svoje obećanje ispuniti. To je Allah. Ko ne zna Allaha i ne zna njegova imena, mi čovjeka upoznajemo po njegovom imenu. Ko ne zna Allahova najljepša imena i ne zna njegova uzvičena i savršena svojstva, on je neznalica. Ono da pogotovo neće zna. Ko ne zna Allaha subhanahu wa ta'ala, on kad kaže la ilaha illa Allah, i povjeruju Allaha i opredjeli se da bude musliman i stane uz muslimane, on misli da će mu sad na dunjaluku sve ruže cvjetati. I da će mu Allah na dunjaluku sad sve biline i ljepote dati. Ko tako misli, on ne zna Allaha, ne zna ni šta je izgovorio, ni šta je posvjedočio. Jer Allah subhanahu wa ta'ala garantuje da će svakoga ispitati kad kažeš ti da nema drugog Boga osim Allaha i da je samo Allah Bog, e Allah će te ispitati da vidimo je to kod tebe zaista tako. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون مثل ljudi da će biti ostavljeni kad kuđu, kažu mi vjerujemo da neće biti isprobani, isprošani, bit će isprobani i ispitani. Mi smo stalo na ispitu do sudnjeg dana. Prema tome, ovaj ovako koji govori, on ne zna Allaha i ne zna puta, ne zna kako će doći do Allaha, ne zna ni šta ga čeka na tom putu. Ne zna. E, ovo je snaga znanja. Bez ovog nijedno znanje ne vrijedi i bez ovog znanja svako drugo znanje na dunjalu ko zove se neznanjem. Allah ga tako zove. A može biti da to nešto vrijede ako Allah kaže da ništa ne vrijedi. Zatim, čovjek vrijedi s druge strane, treba upotpuniti prvo, dakle, ovo znanje. Da čovjek upotpuni svoju vrijednost i svoju snagu. Jer ovo znanje će mu dati određenu snagu svako saznanje ti daje snagu, tako? Ovo je jedno. Drugo, snaga tvoja postmije znanja je u tvojim dijelima, da vidimo da ćeš raditi ovako kako si saznu i kako si naučio. Hoće od tvoja dijela biti poklopiti se s ovim tvojim znanjem. Hoćeš li raditi onako kako znaš da treba raditi. Pa je druga snaga koja i vrijednost kod čovjeka, šta? Vrijednost njegovog dijela. A šta je to i koje je to dijelo bez koje ljudska dijela ne vrijedi? To je da upozna pravo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što kaže Mu'ad, radi Allahu anhu da je bio sa Allahim poslanikom sallallahu alaihi wa sallam, pa ga pitao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, a tederi ma haku Allahi ala l-ibad. Znaš li ti, o Mu'ad, šta je pravo Allaha nad robovima? Pa je rekao, radi Allah an Allahu rasuluhu a'lam, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Pa je rekao Rasul sallallahu alaihi wa sallam, e ja'budu Allahe vola išliku bihi šeha, da Allahu robuju, da Allahu je robovi budu, da Allahu robuju i da mu ne čini šeha. To je pravo. Onaj ko bude čuvao pravo Allaha subhanahu wa ta'ala, on i njegova djela prijedi. Onaj ko ne bude ovo pravo Allaha čuvao, pa ne bude Allahu robu, a bude robu u nekome drugom i nečemu drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, njegova djela ništa ne vrijedi. kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ la yaqdiruna mimma kasabu ala shay zalika huwa ad-dalal al-ba'id primjer onih koji ne vjeruju u svog gospodara njihova djela su kao pepeo koji raznosi žestoki vjetar u olujnom danu. Kad žestoki vjetar raznese pepeo u olujnom danu, može to neko sabrati taj pepeo skupiti, izbrojati, izvagati, vreznovati? E tako su dijela nevjernička. Ništa ne vrijedi. Ma kolika bila, ma koliko bila vrijedna u očima ljudi, ona ništa ne vrijedi. To su propala dijela. To je totalni, totalna propast i ogroman gubitak. To je uzaludan trud. Zato što ćete vidjeti da se nevjernici često mnogo više, mnogo, mnogo, mnogo više trude nego vjernici. I mnogo više rizikuju. I mnogo više vremena ostavljaju radeći neka dobročinstva, opšta dobra, pomažujući nekim drugim ljudima. Mnogo se više trude često nego vjernici da prošire svoja pogrešna ubjeđenja. <clears throat> I šire svoju humanost. Međutim, sva ta djela su kao pepeo koji vjetar raznese. وَقَدِدْنَا إِذَا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً مَنْثُورًا Mi ćemo nastupiti prema njihovim dijelima i onda ćemo ih smriti u prašinu. Učinit ćemo ih kao prašina razasuta, odnosno kad vidite sunčeve zrake u tamnu prostoriju kad svijetu. E ona prašina koja treperi na onim sunčevim zracima koju niko ne može sakupiti nikakvim usisivačem, pokupiti i sabrati. E, to je heba en mensura. Taka su nevjenička djela. وَذَبِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً Znate li vi kakva su nevjernička djela? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Nur, oni koji ne vjeruju. Njihova djela su kao fata morgana. Kao voda koja se onome koji je žedan čini da postoji u pustinji. Hatta i da je tako da taj koji je ožednio sunce ga ispeklo i odnosno ga vreo pjesak ispeku mašta za kap vode, vidi ispred sebe jezero. I kad dođe do tog mjesta, hatta i da je djaehu, lem je džid I kad dotrči do tog mjesta, ne nađe ništa. E tako kafir vide svoja djela kao žedni. U pustinji vide vodu. E tako, kad dođu do tih svojih djela, kad ono ništa. Nema ništa, nema vode. U obađe za Allaha inda. Ali će naći Allaha tu. Se ostavu si sebe, pa će mu Allah onda račun sve. Allah se rio, hitab, Allah brzo svodi računa. E tako, djela ne vrijedi ništa ko ne bude svoja djela radio i pazio na pravo Allaha subhanahu wa ta'ala, da mu robuje, ko ne robuje Allahu, njegova ništa djela ne vrijedi. Ko uz to još nekoga drugog uz Allaha za gospodara uzme i smatra ili se prema nekome drugom uz Allaha još ponaša kao prema svom gospodaru, njegova djela ništa ne vrijedi. I sva će biti uništena. I vidite dalje, onaj ko upozna Allaha, kakva će njegova djela biti? Iskreno radi Allaha. Šta god uradi, ne mora puno, ali to što uradi, bit će radi Allaha, pa će se vrednovati. Pa će biti iskreno svojim djelom. Pa dok čini dobra djela, bit će svjestan da to što on je od muslimana, što ga Allah uputio, da je to od Allahove blagodati. Što mu je Allah dao da čini dobra djela u ime Allaha, to je opet od Allahove blagodati uvijek će priznavati da je to u stvari, nikad on taj ne bi bio, da, ga, da mu Allah nije veliku blagodat dao. Pa opet za sve zahvađi Allahu i za svoja dobra djela zahvala nikome, Allahu subhanahu wa ta'ala. I suvremeno, dok čini ta svoja dobra djela, on je svjestan da, da su ta njegova djela nedostatna, nepotpuna, puna manjkavosti, puna sramota i nedostataka, koliko god djela dobri učinio, on se Allaha stiri i smatra i stidi će doći pred Allaha za svojim djelima. Kako god mi nama sklanjali, mi se trebamo da stidimo, budemo svjesni da nam je Allah blago da dao, da je to na Allahu i dobrosti da nas učinio da mu klanjamo i da mu se zbada. S druge strane, kako god nama zobavili, da znamo da nismo Allahu robovali kako on zaslužuje da mu se robuje. Nismo možemo ikad robovat onako kako on uzviše i zaslužuje da mu robuje. Znači, stivimo se svojih dijela pred Allahom i nadamo se da će nam oprostiti. I za naše nedostatke u našim namazima, u našem postu, i našem učenju Korana, u svemu što, što smo manjkali da će nam oprostiti a njemu smo uzvišenom zahvali. I vidi sad taj. Allah subhanahu wa ta'ala nas poručava da nećemo mi upotpuniti ni svoje znanje, ni svoja djela. Ako ne budemo svjesni da je Allah taj koji, koji će nas tome podučiti. Ako to ne budemo tražili od Allaha. Allah je taj koji upućuje. Niko ne može uputiti. Neće naša, ni, ni naša znanje, ni naša djela valja dok ovo ne budemo znali. I dok od Allaha ne budemo tražili. A vidi, znači mi tražimo da nas Allah uputi. I ne možemo biti upućeni. I ovo što smo upućeni, to je od Allahove dobrote. Ali nije samo to. Nego sad kad si upućen, ti opet možeš skrenuti. Pa ne možeš na pravom putu, nisi mogu ni izaći na pravi put. Ali ne možeš na pravom putu nakon što te Allah uputi ni ostati ako se Allah ne bude suru da ne skreneš. Pa zato u suri Ali Imran dola koji Allah spano treba da spominje Rabbena la tuzib kulubena rade i sedejtena. Gospodaru, nemoj skrenuti naša srca nakon što se nas uputio. Znači, ne možeš ni ostati na pravom putu. Ne možeš nikako ni biti na pravom putu, ali Allah mu put. Ali ne možeš poslije upute ni na pravom putu ustrajati. Ni ostati. Ako se Allah ne sačuva od svake zabode. A koje su to zablude? Da skreneš u znanje, da ti bude pogrešno znanje. Kao što je pogrešno znanje ovdje na našim područjima ljudi koji slijede zvaničnu islamsku zajednicu. Pa kažu mi smo u svom vjerovanju, znači u svom znanju o Allahu mi smo maturidije. Mi smo sekta koja se zove maturidije. Ono je tako za sebe kaže. I onda kaže Allah ima samo osam svojih tava. Ili sedam, ili četrnijest. Uzmite ili Mihal, od Bilala Stanovića tam nabraja crne svojstava. Da e, je čovjek skretanje u znanju, ne znaju Allaha kako ga treba znati, nisu upoznali, ne znaju Allaha. Ne vjeruju u Allaha kako treba. Pa šta mislite šta je sa ostalim njihovim djelima? Znači, Allah subhanahu wa ta'ala treba da te sačuva da ne skreneš. On jedino može da te sačuva da ne skreneš pa da budeš od vali od onih koji su zalutali. Kao što su ovdje od onih koji su zalutali, kao što su kršćani od onih koji su zalutali, kao što su židovi od onih koji su zalutali, kao što su hindusi od onih koji su zalutali i svi ostali koji nisu u islamu su svi zalutali. Da ne zalutaš u znanju ili da ne zalutaš u čemu? U dijelima. Imaš ispravno znanje, ali ne radiš kako treba. Pa da budeš od onih koji nisu dali, ti nisi zalutom, Ti znaš šta je pravo, ali ne radiš kako treba. To su zidovi. Zadnji njih Allah s.a.v. kaže šta? Da su oni el magdubi, ali na njih se Allah rasrdio. Pa ako ti skreneš u znanju i ne budeš učio, prvo ne budeš učio, bit ćeš to dobali. Ako naučiš, a ne budeš radio kako si naučio, bit ćeš od onih na koje se Allah rasrdio. Da nas Allah s.a.v. svega toga sačuva. Allah subhanahu wa ta'ala zovu kući da nas učini od onih koji su upućeni u znanju i koji će to znanje potvrditi svojim djelima. Koji će to znanje potvrditi svojim djelima. Kako u kao i reda kruba na nivu nakon ali sve te mu'minin, te se kruba nivu nakon ali sve te mu'minin, te se kruba nivu nakon ali sve te mu'minin, te se kruba nivu nakon ali sve te mu'minin, te se kruba nivu nakon ali sve te mu'minin, te se kruba nivu nakon ali sve te mu'minin, te se kruba nivu nakon ali sve te mu'minin, te se kruba nivu الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد Dragi braćo, ابن القيم رحمه الله تعالى poznati في učenjak i في إمام هو jedan يدن imama هو ummeta u svom jednom في koji se zove al govori da ovo o svemu čemu smo govorili o pravom putu, pravom znanju i pravom djelu i krivom putu i krivom znanju i krivim djelima o uputi i praputici da Allah subhanahu wa ta'ala najbolje govori u suri Al-Fatiha u suri Al-Fatiha zbog toga što bez znanja nema ništa ja vas pozivam braću i pozicit ćem da učite jer učite, učite I shvatak, razumijem, evo ova fatiha. Ovu fatihu koju treba svako naše najmanje djete da zna. Čim progovori, da je namoče. Ova fatiha, upravo svo ovo znanje, malo prije što smo spomenuli, u sebi nosi. Pa kaže, Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, maliki jomitin. U ovim ajetima Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava, upoznaje sa sobom. Kroz ove ajete upoznajemo Allaha, Pa ovdje Allah subhanahu wa ta'ala napomenuo i naučio nas da se on zove Allah, da je on rob, gospodar i da je on ar-Rahman. Pa Allah je Bog, božanstvo. To je ono što se voli iznad svega. Onome čemu se pokorava bezuslovno. To je onaj od kojeg se strahuje iznad svega, kojem se nada iznad svega. To je onaj kome se robuje. E to je Allah. A rab je gospodar. Pa kome drugo da robiješ ako nećeš onome koji je gospodar? A gospodar je onaj koji je vlasnik. Koji sve posjeduje. Koji svim upravlja. Koji sve planira. Koji sve kontroliše. Koji sve stvara. Koji sve obskrbljuje. Koji čini šta hoće. Koji upravlja svi, Pa jedino on, zato što je rob, gospodar, zaslužuje da bude Allah da mu, robi, da se, mu, da mu se robi. A on kao takav koji s njim upravlja i sve u njegovoj uosi, on je Ar-Rahman, sve milostni. Njegova milost je savršena. Njegova milost je potpuna. On je sve milostni. Pa ovo milostivi Ar-Rahman svemilosni, obuhvata sva njegova svojstva i upućuje na to, na sva njegova svojstva dobročinjstva, dobrote, plemenitost. Onaj koji je milostiv ne može biti da nije plemenit, da režli, onaj koji pruža i daje i dobija. Neizmjerno dobar je Allah subhanahu wa ta'ala i njegova dobrota je neizmjerna. Ovo je Allah subhanahu wa ta'ala. Kroz ova tri svojstva I ova tri imena zapravo možeš upoznati ili za njih su vezana sva ostala Allahova subhanahu wa imena i njegove osobine. Allaha upoznaj. Zatim upoznaj put do njega. Kako? I ja će na'budu. Wa i ja će na'jen. Samo tebi robu njemu. A u tom robstvu od tebe pomoć tražim. Ne možemo ti robovati osim ako nas ti pomogneš. Pa pomozi nas. Od tebe pomoć stražimo da ti robu njemu. Idi na sirat al-mustafi. Ti si taj koji upući na pravi put. Uputi nas na pravi put. I održi nas na pravom put. Od tebe je uputa. I ti učvršćuješ na uputu. I ti uputu povećavaš. Ali isto tako, ti one koji uputiš ti si im dao neizvjeno blagodat. To je taj put. Na put oni koji ima dao svoje blagodati. Nemoj nas uputiti na put oni koji su zavutali, znači koji su ostali bez znanja. I na koje se rasrdio, znači oni koji nemaju validne dijela, žaba što znaju kad ne rade kad treba. Znači nemoj nas uputiti na put židova i kršćana. Ova fatiha koju mi poravljamo stalo na svakom namazu. Mnogi ljudi ne razumiju. Ma koliko dostigli stepen u svom akademskom zvanju. Ne imamo doktore, docente, diplome sve dunjavuške pokupili. I oni klanjaju i ovu fatinu uče na namazu. I dove na svakom rekatu Allahu dovu kući u kako? Allahu uputi nas na put onih kojima si dao svoje blagodat. Koji su tu? To su poslanici. Tu su sahabi Allahu poslanika sallahu alaihi To su ispravne generacije muslimana, jel tako? O, Allah je njima dao svoj blagodat. Koji blagodat? Blagodat vjere. Nemoj nas uputiti na put onih koji su zalutali, niti put onih na koji se rasrdio. Zalutali su, kažu mu feceri svi, kršćani, a oni na koji se rasrdio su židovi. Nemoj nas na taj put uputiti. I zamislite ovog doktora, poslije namaza svog, zgrabi mikrofon i šta kaže? Mi trebamo putem evropskih integracija. Pa šta moliš Allaha na svakom namazu? Šta tražiš od Allaha na svakom namazu? Da te uputi u, na put židova i kršćana, put Evrope i kršćanski i židovski. Šta tražiš od Allaha? Sad pred Allahom skrušeno stojiš. Ispustio si glavu i ruke. I molim se da se ne upućuje nikako na put židova i kršćana. A čim si selam predu onda kažeš ljudi mi trebamo ovako kako se radi tako mi se ko kjerate, ko ne vjerite, oni su nama ugled. Za njima se trebamo pogoditi. A Allah subhanahu ta'ala žestokom kaznom prijeti onome ko se okrene od puta vjernika. A ko je, koji je to put vjernika? To je put Muhammeda sallallahu alaihi sallam i njegove nasahava. Ko se od tog puta okrene, وَمَنْ يُشَيَقِهَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَبُ الْهُدَى A ko se suprotstavi Rasulu, poslaniku, nakon što mu taj put postane jasan, dovoljni ima se vada. Mi ćemo mu nastovariti ono zašto se ufatio. Vanoslihi džehennem. I stanit ćemo džehennem kod pavlja. U džehennemu ćemo ga vidjeti. Prži. E to je vrijedne Allah subhanahu wa ta'ala koji se okrenu od puta koji Fatiha upući. Pa ova sura Fatiha njen početak je milost, njena sredina je uputa i njen kraj je blagodat. Koja blagodat? Blagodat vjeri. Najveća blagodat. Najveća blagodat je da te Allah učini muslimanom. Da se Allah, a šta je muslim? Allahu odan. Da se Allah učini Allahu odanim. To je najveća blagodat. Da se Allah učini njemu odanim. Pa koliko ti Allah dao svoje blagodat? Eto, pogledaj sebi odma vidi koliko ti ispunjavaš od Allahovih propisa. E toliko ti Allah dao blagodati te. Pogledaj svoj namaz, svoja djela, džesi, pogledaj svoje učenje Allahove vjeri, pogledaj koliko si zainteresovan za Kur'an, pogledaj koliko si zainteresovan za Allahove vjeru, e toliko ti Allah dao svoje blagodati. A koliko ti Allah dao svoje blagodati onoliko koliko se uputi. A koliko se uputi, onoliko koliko se smili. A koliko će se smilovat, onoliko koliko ti hoćeš. Znači što je milostiv? Kako će milostivi ti hoćeš od njegove milosti, a onda ti ne da? Kako to? Ne može biti. Pa ti si uzeo od Allahove blagodat koliko hoćeš i on ti je dao onoliko koliko ti hoćeš. A za ovo ostatak što ne ispunjavaš od Allahove vjere, nemoj nikog kriviti osim sebe. Sam si za to kriv, nećeš ti više. A nikad nećeš u ovoj vjeri postići da ti ne treba više. I zato molim Allah Smano Kara da nas uputi. I da nas učini od onih koji teže da od ove vjere uzmu najviše. Da od ove vjere uzmu sve. Da ovu vjeru do kraja spravedu da nas učini Allah subhanahu wa ta'ala od onih koji teže za najuzvišenijim mjestima u džennetu. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala od onih koji teže da budu sa poslanicima, sa šehidima i dobrim ljudima, sa ashabima Allahu poslanika sallahu alaihi sallam. Ali oni koji zatim budu težili, oni će težiti svojim znanjem i čime? I svojim dijelima. Dijela, braće. Dijela, braće. A ova opomena koristi samo onome koji sluša i koji je svjestan šta je čuo. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji slušaju koji su svjesni šta su čuli i da nas učini od onih koji će svoje znanje o šehadetu, o fatihi, o Kur'anu, o šarijetu u praksu sporovosti. I da naša vjera ne bude šuplji govor i govorancija za zarom, nego da naša vjera bude naše život. Da mi budemo Kur'ani koji hodaju po ovoj zemlji. Da bude mitnici sljedbenici Muhammeda sallaha alaihi sallam. Molim Allah da, nas uputi u srpski na uput. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da uputi nas i naše porodice. Da uputi našu djecu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam omili din, da nam omili ima, da nam omrzne kufr na vjerstvo i griješenje prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Da nam omrzne Allah svaku nepokornost i neposlušnost prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam omiri učenje Allahove vjeru. Oni koji Allahu vjeru ne budu učili, oni će bez upute ostati. Oni koji Allahu vjeru ne budu učili, oni će sa svojim neznanjem zalutati i njenova djela će biti bezvrijedna. Molim Allah svana dala da nas o tome sačuva. I da nas učini od onih koji Allahu vjeru uče. Pozivam vas svima Allah svana dala, učite Allahu vjeru. Upoznajte Allaha, upoznajte Allahu vjeru. Allaha molim da nas u džennet vode i sva sve džennama. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam grije oprosti i sramote Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam grije oprosti i sramote Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da prijeđe preko ružnih postupaka naša. Zaista mi često ružno postupamo. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam oprosti. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam se smili. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nikog na ovom skupu ne ostavi, a da ga ne uputi i da učvrsti na uputi i da ga u džendet ne uvede i da ga ne spasi od džendemske patnje i kada. Molim Allah svano tala da nas spasi sramote na sudnjem danu. A najveća je sramota, sramota na sudnjem danu. Molim Allah svano tala da nas srčuva poniženja na sudnjem danu. A najveće poniženje je poniženje džehennema. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas u džennetu vodi i spasi od džahannama. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da izliječi naše bolesne. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da izliječi naše bolesne. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da izliječi naše bolesne. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da podavi zdravlje našim bolesnicima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da izliječi i da ubrza ozdravljenje našim bolesnicima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne dužnicima da vrate svoje dugove. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne dužnicima da vrate svoje dugove. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne dužnicima da vrate svoje dugove. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne dužnicima da vrate svoje dugove. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne našu braću mužahide koji se bore na Allahovom putu. Da ubrza svoj pomoć i pobjed. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ubrza svoj pomoć i pobjed. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da dadne da se desi ono upravo od čega ne vidi strahuju. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da dadne, da se što prije desi ono upravo od čega ne vidi se strahuju. A to je da Allah subhanahu wa ta'ala vjera pobjedi, da bude i gornja, da se Allah šarijat uspostavi, da se dokine svaka nepravda i svaki zlom i svaka treba svaka zabuda da se ukine fitna, da se uspostavi tevhid i vjera u Allaha subhanahu wa ta'ala. I posljednja dova je Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allahu, zahvala gospodaru svih svjetova, njemu zahvaljujemo i na početku i na kraju. Dakle, mi sada.